Հանգստյան օրերին շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 55 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 370 գրակոց։ Տող գյուղում կայացել է Արցախյան գինու երրորդ փառատոնը։ Ազատագրված ոչ մի տարածք չի կարող զիջման առարկա լինել։ Այդ մասին հայտարարել են հայավանդական երեք կուսակցությունները։ Լոս Անջելեսում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի նվիրված միջոցառում։ Ֆրանսիայի Սենատի հավասարության եւ քաղաքացիության հատուկ հանձնաժողովը որոշել է օրենքի փոփոխությունից հանել հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող հոդվածը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 55 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 370 գրակոց։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության եւ պատմական միջավայրի պահպանության վարչության նախաձեռնությամբ անցած շաբաթ օրը Հադրութի շրջանի Տող գյուղում կայացել է Արցախյան գինու երրորդ փառատոնը։ Ներկայային ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի падգամավորներ, կառավարության անդամներ, գինեգործներ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից հյուրեր զբոսաշրջիկներ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ Տողի Մելիք Եգանի ապարանքում գինու սիրահարները հավաքվում ու համտեսում են Արցախյան ոգելից ըմպելիքը։ Ամենատարբեր մեթոդներով պատրաստած գինիներ Արցախյան շրջաններից Գարիկ Ղարամանյանը ներկայացնում է Ասկերան վայն ընկերության տեսականին տեսնում եք ձեր ցուցաբակի ներկայացված է Տիգրանակերտը, ինչ եք ներկայացրել, ինչպիսի տեսականիներ են։ Այս պահին հիմնականում Կարմիր անապագինի է, Տիգրանակերտ անվան տակ։ Մենակ այս գինն ենք ներկայացնում։ Միայն մի տեսակ։ Միայն մի տեսակ։ Այո։ Հետագայում երևի տեսականի կշատանա, բայց այս պահին հնարավորությունը մի տեսակի է։ Թաղլարից Հակոբ Ալթունյանը ներկայացրել է անցած տարվանից ստացված խնդողնի գինին։ Գինեգործի արտադրանքին միշտ էլ անհամբերությամբ են սպասում գինու սիրահարները ներկայացրել եմ անցած տարվանից ստացված գինին համանապակ քանակությամբ խաղակախ դերևս չկա այս տարվա գինին դերևս պատրաստ չի խաղակախ չի եղել անցած տարվա գինին հաշտ դա որակով գինի է Բացման հանդիսավոր արարողությունն ազդարարվել է Հադրուտ քաղաքի եկեղեցու քահանատեր Մաթեոս Դրավունցի խաղողորտնենքի արարողությամբ եւ սկսվել Տաշտուն խաղողի ճզման ծիսակատարման ու նախորդ տարվա արարողությունից ստացված գինու շշալցմամբ։ Խաղողի ճզման պատիվն այս տարի տրվել է հայ շախմատիստ Լևոն Արոնյանի կնոջը Արիաննա Գաուլինին։ ՎՂ էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանի խոսքով այն ամփոփում է իր մեջ ամբողջ Ղարաբաղի գինեգործների տաղավարներ։ Այս տարի մենք ունենք 5 տաղավար Հայաստանի Հանրապետությունից, անցած տարի ունեցել ենք 3-ը ընդամենը։ Դա շատ կարևոր է, մենք ընդլայնում ենք աշխարհագրությունը մասնակիցների եւ պիտի շարունակենք այդ քաղաքականությունը։ Փառատոնի ծրագրի շրջանակներում ցուցադրվել են նաև հայկական գինեգործության հնագույն ծիսակատարություն, Արցախյան ավանդական ուտեսների հյուրասիրություն, արվեստի գործերի ցուցահանդես վաճառք, իսկ ձերքի աշխատանքների ցուցահանդես վաճառքում ներկայացվել են արցախյան վարպետների կողմից պատրաստված հուշանվերներ, գորգեր եւ զարդեր, կավե, ամադեղետ։ Միջոցառումն ուղեկցվում էր Հանրապետության ճանաչված մշակութային հաբույտների, անհատ կատարողների ելույթներով, ազգագրական երկու պարով, խաղերով, խաղարկությամբ եւ աճուրթով։ Հավելենք, որ Արցախյան գինու փառատոնն ամենամյա տոնախմբություն է, այն նպատակ ունի զարգացնելու հավաքների սոցիալ-տնտեսական եւ մշակութային կյանքը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Փառատոնի մասնակիցներից շատերի համար գինեգործությունը ընտանեկան բիզնես է։ Մասնագիտությամբ գինեգործ Դավիթ Աստատրյանը ոլորտում 20 տարի աշխատելուց հետո 2015 թվականին որոշել է սեփական արտադրությունն ունենալ։ Սալալները փոքր են, չէ 10-12000 շիշ տարեկան։ Օնլայնվել ու խնդիրը իրացման մեջ է։ Պետք է կարանանք իրացում անենք, օնլայնանանք, հլավոր չենք կարող։ Դավիթ Աստատրյանը խոստովանեց, որ իրենց արտադրանքը դեռևս միայն հայաստանյան շուկայում է ներկայացված։ Ռուսական շուկան շատ գրավիչ է, բայց դեռևս աննվաճ։ Զրուցակիցս վստահ է, ժամանակի հետ ամեն ինչ կլինի։ Փառատոնին հանրաճանաչ գինիների կողքին նաև նորություններ կային։ Թովմասյանների արտադրանքը վանքասար է կոչվում։ Արտաշես Թովմասյանն այն համոզմանն է, թե 3 տարին քիչ է շուկա նվաճելու համար մարդիկ պետք է սովորեն իրենց գինու համին։ Կարևորը նշաձողը միշտ բարձր պահելն է։ Քիչ լրն է եւ լավը։ Մենք ուզում ենք սարքենք լավ գինի, մի քիչ էլ դաժե թող թանկարժեք։ Մեր արտադրանքը մեծ չպետք է լինի, որովհետեւ մենք ուրիշներից հաղող չենք տեսնում։ Մենակ մեր այգու հաղողն է։ Մոտավորապես մի 6 հեկտար կա, եթե լավ հաղողի դեր կլինի, մի 40-50 հազար շիշ կլինի։ Հայաստանի ազգային аграраյն համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղի ուսանողները նույնպես ներկայացրել էին իրենց արտադրանքը։ Դրանք պատրաստվել էին տնային պայմաններում եւ նախատեսված էին հյուրասիրության համար։ Իրենց տարաբնույթ արտադրատեսակներն էին ներկայացնում նաեւ արվեստի դպրոցներ, գործարաններ։ Մենք ներկայացնում ենք Ղարաբաղ կարպետ գործարանի աշխատանքները։ Այդ ցելուները հետաքրքրվում են ձեր տաղավարում։ Այո, հենց նոր մեզ մոտիկացան Ռուսաստանից մի խումբ եւ իրանք ցանկացել են, քանի որ ստեղից դժվար է տանելը, բայց ցանկացել են եւ վիզիտ քարտեր վերցրել են, որ գնան Մոսկվայում մեր խանութ հայցելեն եւ շատ իրանք դուր եկավ, ասել են, որ մեզ գովազդ էր կանել։ Հատուկ տեղեր հատկացված նաեւ գյուղական մթերքների համար ամեն գյուղ ներկայացված էր առանձին տաղավարով։ Հադրութի շրջանի Խծաբերդի համայնքի տաղավարը հետաքրքիր էր նրանով, որ ներկայացված Բերկն ու Բարիքը միայն մի ընտանիքի էր պատկանում։ Հատկապես ներկայացած մեղրը, պանիրը, լոբին, կարտոշկա։ Մնե բոխին։ Եվ հետաքրքրվողներ կան ձեր ցանկանում։ Հա, բայց երենք գալալ։ Արդեն ահագին ծախվալալի լավա։ Ամեն տարի այս բերքի տոներ մասնակցի շատ լավա։ Ուրախ եմ, ոստի միշտ կազմակերպիսը որ ժողովրդներու իրաց բերքը բարիքը բերին վաճառին։ Շատ լավա։ Ժողովուրդը մզանագոմ ու կեր ժողովրդանագոմ, լոխը երենք գալալ լապլա։ Այս ամբողջ գյուղից եք հավաքել թե ձեր ընտանիք։ Չէ, մեր ընտանիքի հրաշ չաչար կազմավորված աշխատանք։ Այսինքն մեծ տնտեսություն ունեք։ Հա, 5 ախբերիկ մի քու, ցաղ ընտանիքով, ուրիշ աշխատեն ունի։ Երեխաները երևի նույնպես կտրված են գործերին։ Դե անպայման, ես ունի իմ աղջիկս, եկան հստակ որ իրաց հրաշքիչարը մուկը ծախ։ Մենք ես պետք է սորցնես առաքել ամեն հաստակել, հանձը գիտա որ ասես թե «Դե թորորն էլ են։ Ճաշ չերվես աշխատես, վեճ դա կոմպյուտերին առաջ են նստել, ցաղ որը խաղան։ Մելիք Եգանի ապարանքում տարածվել էր կորովացի, ժենգյալով հացի ու գորգոդի բուրմունքը, ապահովված էր նաև միջոցառման գեղարվեստական մասը։ Մի խոսքով տողի փառատոնն ազգային մշակույթն ու ինքնությունը ճանաչելու եւ սիրելու եւս մեկ առիթ էր։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում այսօր լրատվական ծրագիրն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայդատի Ավստրալիայի ներկայացուցիչ Գրիգոր Սողոմոնյանին։ Քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ միջազգային ատյաներում Արցախի մասին ճշմարտացի տեղեկատվության ներկայացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը բարձր է գնահատել հայդատի գործնեությունն այս ուղությամբ, հույսայտնելով, որ կառույցի հետ սերտ համագործակցությունն այսուհետ եւս կպահպանվի։ Արցախի հանրապետության 25-ամյակի կապակցությամբ եւ ԼՂ անկախության ճանաչման գործում ունեցած ավանդի համար Բակո Սահակյանը Գրիգոր Սողոմոնյանին է հանձնել Ավստրալիայի հայդատի հանձնախմբի շնորհված երախտագիտություն մեդալ։ Մեզ համար մեծ պատիվ է ԼՂ նախագահի կողմից նման պարգևի արժանանալը։ Հանդիպման ավարտից հետո ասաց հայդատի Ավստրալիայի ներկայացուցիչը։ Մեր կորձունեության ամենակարևոր մասնիկներն մեկը Արցախի ինքնորոշումի կորձունեության մեջ զուգահեռ է մեր քաղաքական աշխատանքները Արցախի ունեցած հարցերուն հետ։ Եվ ճիշտ այդ նվադագին է համարը, որ ստացանք հաստիկանշանը Արավային Ուելզի նահանգի գարավարչունը ընդունած է ինքնորոշումը Արցախի ուրեմն ատկորձունեությունը շատ կարևոր է մենք ուզենք նաև ատկորձունեությունը տաշնակցային գարավարության ընդունին այդ տեսակետը նախագահը շատ լավ դրամատրված է հայտարարի հանձնախմբի աշխատանքներով ոչ թե միայն ավստրալիա հայտարարի աշխատանքներով ընդհանրապես ամեն օրեք որ գա հայտարարի հանձնախումբ ինքը ադիգա գնկադե շատ կարևոր մեկ մասնիկը Արցախի ապակային մասին Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ազատագրված ոչ մի տարածք չի կարող զիջման առարկա լինել։ Նման հայտարարությամբ են հանդես եկել հայավանդական երեք կուսակցությունները՝ Հայ հեղափոխական դաշնակցության, Ռամկավար ազատական ու սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունները։ Այդ կապակցությամբ հայտարարության մեջ որպես ազգային երեք կուսակցությունների համոզում ասվում է. Արցախյան հարցի լուծումը հնարավոր է միայն բանակցային խաղաղգործընթացներով։ Դեմ ենք սակայն հող խաղաղության համար հնչեցվող փողզիջման տարբերակին եւ հաստատում ենք, որ Արցախի ազատագրված ոչ մի տարածք չի կարող զիջման առարկա լինել։ Ղարաբաղյան հարցը պետք է քաղաքական լուծում ստանա, որը հաշվի կառնի բոլոր կողմերի շահերը։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Գերմանիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մաթիաս Քիսլերը։ Ի պատասխան հարցին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճանաչումը նշանակում է անվտանգության միջազգային երաշխիքներ Ղարաբաղի ժողովրդի համար Քիսլերն ընդգծել է։ Իհարկե, կարգավորման ամբողջ փաթեթում անվտանգությունը շատ կարևոր հարց է։ Այդ պատճառով ասացի, որ քաղաքական լուծումը պետք է հաշվի առնի ներկ գրաված բոլոր կողմերի շահերը եւ անվտանգությունն անկասկած կարեւոր հարցերից մեկն է։ Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսությունում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի նվիրված միջոցառում, որով ազդարարվել է անկախությանը նվիրված միջոցառումների սկիզբը։ Միջոցառման հյուրերին ուղղված ողջունի խոսքով հանդես եկավ հյուպատոս Արմելա Շաքարյանը, Հայաստանի անկախության 25-ամյակի առիթով շնորհավորական ուղերձը հղել Կալիֆոռնիայի նահանգային սենատի նախագահ Քևին Դե Լեոնը, փոխանցելով նաև Հոլիվուդի փոքր Հայաստան թղամաս տանող ցուցանակի կրկնօրինակը։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Գլենդելի քաղաքապետ Փոլա Դիվայնը, ով շնորհավորեց Ամերիկահայ համայնքին եւ աշխարհասփյուր հայությանը Հայաստանի անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ այն որակելով որպես բարձրագույն արժեք իսկ Լոս Անջելեսի Grand Park-ում հայոց ցեղասպանության զոհերին նվիրված հուշարձան է բացվել։ Արարողությանը մասնակցել են Լոս Անջելեսի շրջանային խորհրդի ղեկավար Մայքլ Անտոնովիչը, հայ համայնքի հոգևոր առաջնորդներ։ Այս հուշարձանը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին, իսկ Grand Park-ը հրաշալի վայր է մտորումների համար, ասել է Մայքլ Անտոնովիչը։ Քանդակագործ Վահագն Թոմասյանի հեղինակած հուշարձանը պատրաստված է Արարատյան դաշտից բերված սև տուֆից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարանի հիմնադրման 70-ամյակի նվիրված միջազգային գիտաժողով։ Գիտաժողովն անցկացվեց անկայուն դիեզերք, էներգետիկ պաշարներ, ակտիվության երևույթներ եւ էվոլյուցիայի գործընթացներ թեմայով։ Գիտական կազմ կոմիտեում ընդգրկված են գիտնականներ Հայաստանից, Ֆրանսիայից, Էստոնիայից, Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից եւ Իտալիայից։ Գիտաժողովին զեկուցողների թվում են արտասահմանյան 24 եւ Հայաստանի 11 գիտնականներ, գիտաժողովի մասնակիցների ընդհանուր թիվը 70 է։ Գանձասարի վանական համալիրի հարևանությամբ գտնվող Արցախի Գանձասար գիտամշակութային մատենադարանի մասնաճյուղում ամռանը հաջախումների ակտիվություն է նկատվել։ Մատենադարանի ցուցասրահի պատասխանատու Ֆլորա Ահարոնյանի հաղորդմամբ մատենադարանի 6 ցուցասրահներում ներկայացված են վաղ միջնադարից մինչև նոր շրջան Արցախում ստեղծված 100-ից ավելի ձեռագրերի եւ Արցախի պատմությանն առնչվող հազվագյուտ վավերագրերի բնագրեր եւ ընդօրինակություններ, ինչպես նաեւ հնատիպ գրքեր թղթեր։ Մատենադարանն ունի նաև Արցախին նվիրված արխիվային փաստաթղթերի բաժին, որտեղ պահվում են Գանձասարի թեմի առաջնորդների նամակներ, Շուշիում տպագրված գրքերի նմուշներ։ Պահոցի ձեռագրերի մի մասը գրվել է Արցախում։ Մատենադարան տանող ճանապարհը բանուկ է, Ամռան նորական այցելում է մոտ 80-ից 300 հոգի։ Հունիսին շաբաթական 462 հաճախորդ են ունեցել։ Հուլիս ամսին 4800, իսկ օգոստոսին 3100, որից 1464-ը զինվոր։ Սեպտեմբերին այս պահի դրությամբ արդեն 1000 այցելու է գրանցվել։ Հիշեցնենք, որ Երևանի մատենադարանի մասնաճյուղն Արցախում բացվել է 2015 թվականի նոյեմբերի 21-ին։ Սեպտեմբերի 13-ին Ֆրանսիայի Սենատի հավասարության եւ քաղաքացիության հատուկ հանձնաժողովը որոշել է օրենքի փոփոխությունից անել հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող հոդվածը, որի հետևանքով օրինագիծը ըստ ֆրանսիական սահմանադրության վերստին խորհրդարան պիտի ուղարկվի քննարկելու համար։ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող Մարմինն այս արդիվ հրապարակված հաղորդագրությամբ ցավ է հայտնել Սենատի այս քայլի համար, նշելով, որ Ֆրանսիան անխնապայքար է մղում ահաբեկչության, խավարամտության եւ դավադրությունների դեմ, եւ այդ հոդվածը խիստ եւ հստակ падգամ էր անտեղի կեցվածք ցուցաբերելու եւ մարդկային արժանապատվության դեմ ուղված շղթողականության քարոշչությունները օրինազանց հրճակելու առումով։ Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրից հաստատել են Իսկանդեր համալիրի տրամադրումը հայկական բանակին 1 դիվիզիոնի քանակով։ Այդ զինատեսակը ձեռք է բերվել ՀԱՊԿ շրջանակում զենքի առաքումների մասին համաձայնագրի հիման վրա շրջանցելով ռուսական պետական միջնորդին։ Իսկանդեր համակարգերի մատակարարման մասին պայմանագիրը կնքվել է 200 միլիոն դոլարի վարկային միջոցներով զենքի մատակարարման մասին պայմանագրից դուրս։ Մարզասերների համար Կրծքից շքանշանը շատ ոգևորող է ու պարտավորեցնող։ Այս մասին լրագրողների հետ չեպազրույցում ասել է Ռիո 2016-ի օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը, ով Ռիոյի մեդալակերների ապարգևատրման արարողության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից ապարգևատրվեց հայրենիքի մատուցասարայությունների համար առաջին աստիճանի շքանշանով։ Նման ապարգևներն իսկապես մեծ գնահատական են մարզիկի համար, իսկ յուրաքանչյուր մարզիկի համար իր աշխատանքի գնահատանքը շատ կարևոր է։ Ինչ համար մասնավորապես շատ ոգևորող եւ պարտավորեցնող է կրծքից շքանշանը։ Այս օլիմպիական ոսկով չեմ սահմանափակվելու։ Ձգտելու եմ ավելացնել աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոնի մեդալները, ինչպես նաեւ 4 տարի անց կրկնել այս հաղթանակը, ասել է Արթուր Ալեքսանյանը։ Ուկրաինայի Բերդիչև քաղաքում ավարտված Կլիչկո եղբայրների անվան բռնցքամարտի միջազգային երիտասարդական մրցաշարում Հայաստանի երիտասարդների հավաքականը նվաճել է 3 մեդալ։ 64 կիլոգրամ քաշային տոնի Գալստյանը նվաճել է արծաթե մեդալ, իսկ 69 կիլոգրամ քաշային Գուրգեն Մադոյանը եւ 91 կիլոգրամ քաշային Գուրգեն Հովանիսյանը գրավել են երրորդ տեղ։ Արցախ գազփակ բաժնետիրական ընկերությունն իրազեկում է Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչությանը եւ գազ օգտագործող ձեռնարկություններին, որ ներմիացման, ինչպես նաեւ ձմեռային նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման նպատակով ցույն թվականի սեպտեմբերի 20-ին ժամը 9:16-ը ժամանակավորապես կդադարեցվի հետեւյալ փողոցներին հարող շենքերի եւ հիմնարկ ձեռնարկությունների գազամատակարարումը։ Վազգեն Սարգսյան 1 2 3 4 5 6 8 Թևոսյան 3 երգ Վաղարշ Վաղարշյան առաջին նրբանցք, Վաղարշ Վաղարշյան առաջին, երկրորդ, երրորդ փակուղիներ Բրյուսովի։ Ընկերությունը պատճառված անհանգստության համար հայցում է բաժանորդների ներողամտությունը եւ խնդրում պահպանել գազից օգտվելու անվտանգության կանոնները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։ թվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։